50 languages. 80 kaheksakümmend 80คำคุณศัพท์สาม omadussõnad kolm omadussõnad kolm เธอมีสุนัขหนึ่งตัว tal on koer tal on koer สุนัขตัวใหญ่ Se koer on suur. Se koer on suur. เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัว Tal on suur koer. Tal on suur koer. เธอมีบ้านหนึ่งหลัง Tal on maja. Tal on maja. บ้านหลังเล็ก See maja on väike. See maja on väike. Tal o น väike maja. Tal on väike อ a j a เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่งตอยลอบโฮเทลิสตอเลอบโฮเทลลิส โรงแรมราคาถูกเซโฮเทลลอนอตาว see hotell on odav. เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูก ta elab odavas hotellis. ta elab odavas hotellis. เขามีรถหนึ่งคัน tal on auto. tal on auto. รถราคาแพง see auto on kallis. see auto on kallis. ขามีรถราคาแพงหนึ่งคันตอลลอนคอยลิสอุตโตตอลลอนคอยลิสอุตโตเขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่องตอลโอเโปรโมนีตอลโอเโปรโมนีนิยายน่าเบื่อ เซโรมอนอนอิกอฟเซโรมอนอนอิกอฟ เขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่อง Ta loeb ikavat romaani. Ta loeb ikavat romaani. เธอดูหนังหนึ่งเรื่อง Ta vaatab filmi. Ta vaatab filmi. หนังน่าตื่นเต้น See film on põnev. See film on põnev.